Dinimiz ittiba dinidir bunu bil. Kur'an ve sünnet dışında ne varsa sil. Keşif rüya kıyas ve rey dinden değil. Din kamildir söze gerek yok ey cahil. Her asrın başında mücedditler geldi. وحيا ويدول الردت لارتقليدي خلافا جزيو مرسن يقر توحيدي Kitap ve sünnete arz et çöz kilidi Gaflet etme bir an uyumuyor düşman Bu yolla geri kalın olur bin pişman Sabret başa gelene bunlar imtihan Selefin menhaciyle düzenir cihan aman Akide menhec birbirinden ayrılmaz Başka yol tutan ebedi iflah olmaz Saman alevi uzun süre parlamaz Vahye uyan ağır gider yolda kalmaz